кутубаева аймакачы кызматтан талапкерлигин алып салуу боюнча билдирүү жасады парламенттин кабар ашканасында эмне бар он жетинчи январда топ kж спорттук гезитинин тандоосу боюнча жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо аземи өтөт спорт тармагындагы баардык спортчулардын башын бириктирген спорт авартс эки миң он төрт иш чарасында өлкөнүн намысын коргогон спортчуларга атайын сыйлыктар тапшырылат бүгүнкү турубузда аталган иш чара туурасында кеңири сөз кылабыз студиябыздын коногу топ кейж спорттук гезитинин башкы редактору базарбек абдыраимов бар саламатсызбы куш келипсиз саламатсызбы эң алгач ушул топ kg спорттук гезити тарабынан даярдалып жаткан деги эле ушул азем туурасында бир маалымат түрмөгүбүз бар алгач ошону тыңдайлы андан кийин маегибизди баштайбыз он жетинчи январда топ kg спорттук гезитинин тандоосу боюнча жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо аземи өтөт бул тууралуу аталган гезиттин башкы редактору базарбек абдраимов билдирди анын айтымында спорт тармагындагылардын башын бириктирген бул саамалык кыргызстанда алгачкылардан болуп уюштурулуп жатат базарбек абдраимовдун айтымында аталган иш чара дене тарбия жана спорт агенттиги менен биргеликте уюштурулууда учурда даярдык иштери жүрүп жатат кыргыз спортунда эмгеги сиңген абройлуу сертүү адистерди чогултуп кеңешип ошо мыктыларды аныктайбыз да анан аларга салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземи он жетинчи январь филармонияда өтөт учурда аябай кызуу даярдыктар жүрүп жатат э, бул боюнча кыргыз республикасынын өкмөтүнүн алдындагы дене тарбия жана спорт агенттигинин жардамы колдоосу менен өтүп жатат бул иш чара биз албетте жалгыз уюштура албайбыз спорт авардс эки миң он төрт иш чарасында өлкөнүн намысын коргогон спортчуларга атайын сыйлыктар тапшырылат эки миң он төртүнчү жылы ийгиликке жетишкен спортчулар федерациялардын кеңеши менен тандалып алынып добуш берүүгө коюлган жеңүүчүлөрдү атайын түзүлгөн комиссия тобу аныктайт негизги максат кыргыз спортуна көңүл буруу жана адилеттүү тандап алуу спортчулар боюнча айта кетсем эки миң он төртүнчү жылдын жыйынтыгында ийгилик жараткан спортчуларды биз федерациялар менен кеңешип тандап алдык да добуш берүүгө койдук андан ары Э, элдин баягы өзүнүн тандоосу болду алдыга сурулуп чыкканда сурулуп чыкты ошол акыркы жоопту ошол комиссия чечет биздин негизги максат ушу адилеттүү болсун кыргыз спортуна ушун көңүл бурулсун деп уюштуруп атабыз жогорку деңгээлдеги иш чарага кыргыз республикасынын премьер министри жоомарт одорбаев жогорку кеңештин төрагасы асылбек жээнбеков экс президент роза отунбаева жана спорт жетекчилери катышат сыйлоо аземи концерттик программа менен коштолуп келген коноктор кызыл килемден өтүшөт жыйынтыктап айтканда бир жыл бою кыргызстандын желегин желбиреткен азаматтар үчүн майрам болот ошондой эле биз бул иш чарага эми баягы расмий өкмөттүк деңгээлде болгондон кийин кыргыз республикасынын премьер министрин э, жогорку кеңештин спикерин ошондой эле баягы биздин экс президентибиз учурда э, роза отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун төрайымы роза исаковна отунбаеваны чакырып атабыз ошондой эле концерттик программа менен коштолот спортчулар алгач кызыл килемден өтүп киришет бул күн мындайча айтканда баягы бир жыл бою биздин тубубуз желбиретип жүргөн азаматтарыбыз үчүн майрам болуш керек да биз ошондой майрам кылып берели деп атабыз аларгачы жеңүүчүлөр дипломдор жана чет өлкөдөн жасалган атайын статуэтка менен сыйланат спортчуларды сыйлоо аземи улуттук филармонияда болот албетте мыктылардын мыктысы сыйлык алат сыйлыкта бул диплом анан атайын биз чет өлкөдөн мындай заказ бердилип жасатылган мындай статуэтка э стаутка эми эмне кылабыз эми турубуздун коногу базарбек мырзага суроолорубуз менен кайрылалы мынакей сиздин өзүңүздүн дагы билдирүүңүздү бул маалымат түрмөгүнөн тыңдадык эми ушул маселелер боюнча кеңири сүйлөшсөк да эң алгач ушол сиз топ kg спорттук гезитинин башкы редактору экенсиз анан ушул жылдын баягы мыкты спортчуларын сыйлоо аземин дагы топ kg спорттук гезити тандоо жүргүзүптүр деги эле ушул сиздердин гезит туурасында маалыматыбызды баштасак биринчи сөзүбүздү ушундан баштайлы жакшы болот э, гесибиз тууралуу кыскача мындай учкай маалымат айта кетсек э, эки миң он үчүнчү жылы март айында э, бул гестин алгачкы саны жарыкка чыккан бул гестин артында бул мен сыяктуу эле мисалы кыргыз спортуна күйгөн жаштар турат десем болот да биз өзүбүз бир командабыз анан бул жакшы бир ой максатта бул гести ачканбыз өзүңүздөр билгендей учурда кыргызстанда спорт тармагында биздин геситтен башка кес жок э, бул спорттун өнүгүшү үчүн деле бул мындай алга кыргыз спортун алга жылышы үчүн бир гес болуш керек деп ойлойбуз да баягы биздин спортчулардын жеңиштерин болобу кубанычтарын мүмкүн маселелерин чагылдырып баягы коомго жеткирип дегендей ар бир тармактын да өзүнүн геситери бар коомдо аябай актуалдуу маселелерди талкуулайт анан бул кыргыз спортунун чагылдырган бир кыргыз спортуна кызмат кылган геси жок да ошондой максатта биз кыргыз спортуна эле кызмат кылсын деп ушундай гести ачканбыз бул эч кандай э, мындай кызыкчылыкты көздөбөйт мындай бизнес эмес да бул геситти ачууда максат э, бул э, мындай өзүнүн жетиштүү эле адамдар биригип ушундай гести ачкан ачканбыз да эч кандай аттуу баштуу кишинин бул жерде эмеси жок гезиттин артында анан гестибиздин максаты ошол баягы биздин кыргызстанды даңазалап жүргөн спортчуларыбызды чындыгында бүт дүйнө тааныйт да кыргызстандыктарга караганда кээ бир спортчуларыбызды бүт дүйнө тааныйт кээ бир кыргызстандыктар тааныбайт аларды бизде э, мисалы ырчылар таанышы мүмкүн саясатчылар таанышы мүмкүн а өзүбүздүн тууз жели жүргөн азаматтарыбызды кээ бирлер тааныбайт биздин максат ошолорду таанытуу көңүл бурдуруу анан албетте ал ошолорго дем күч берүү да ар кандай долбоорлорубуз бар э, өзүңүздөр билген бул спорт awards эки миң он төрт долбоору бул биздин биринчи жана акыркы долбоорубуз эмес мындан башка долбоорлор көп мынакей ушул сиз айтып аткандай ушул өзүбүздүн сыймыктана турган мырзаларыбызды кыргыз эли тааныбайт бирок чет элдиктер жакшы тааныйт деп айтып атпайсызбы ушундай бир маалыматтарды жеткирүү боюнча канча тиражда чыгат сиздердин гезит анан таркатуу маселеси кандай кайсы аймактарга жетет э, азырынча биздин гезит башында э, миң нускада чыгып баштаган азыр акырындан э, ал нускадан көбөйдү эми акырындан алга жылууда да Э, эми бизде билесиздер спорт кести буга чейин жок спорттук мындай басылма чыгуу деген мындай салт традиция жок акырындан калыптанып келип жатат да бирок спорт кесин окуган окурмандар бар алар э, өзүңүздөр билет болушуңуздар керек спорттук көрөрмандар бул аз болот бирок мындай саз болот да аябай берилгендик менен мындай орусча айтканда преданный болушат да ошол кыргызстандын буюрса башында ири шаарларында таратылып спорт клубтар менен иштеп баштаганбыз азыр акырындан кыргызстандын жети областына дейин жетүүдө десек болот да мынакей эми ошол топ жыл спорттук гезити туурасында кыскача маалымат алдык ушул аталган гезит ушул жылдын мыкты спортчуларын тандаган экен да ушул тандоо кандай бир негизде жүрдү гезиттин баягы жамааты кантип тандады спортчуларды э, азыр учурда тандоонун биринчи этабы аяктады экинчи этабынын алдында турабыз бул тандоо жөнүндө айта кетсем бул Э, чынында биз өзүбүз кесибибиз боюнча мындай журналистпиз да анан мыкты спортчулардын мыктыларын өзүбүз тандап аларга сыйлык берсек мындай туура эмес болуп калат биз алгач биринчи этапта бул э, добуш берүүгө койдук спорт э, kg сайтында ал добуш берүү биринчи декабрдан бешинчи январга чейин отуз беш күн аралыгында өттү да анан добуш берүүгө биз кыргызстанда азырынча негизи кырктан ашуун федерация бар бирок анын ичинен биз Э, ондой баягы активдүү кыргыз спортуна чындыгында баягы салым кошуп аябай жакшы иштеп жаткан он федерацияны тандап алдык бул биринчи жолкусунда э, мисалы айта кетсем улуттук спорт түрлөрүнөн алыш күрөшү кыргыз күрөшү олимпиадалык спорт түрлөрүнөн күрөш э, футбол волейбол жана бул кыз келиндер арасында күрөш да ошондой эле олимпиадалык эмес спорт түрлөрүнөн кикбоксинг самбо гана эреже сер уруш ушул спорт түрлөрү боюнча биз федерациялар менен байланышып кеңешип бештен алтыдан эки миң он төртүнчү жылы мындай өзгөчөлөнгөн спортчуларды алып добуш берүүгө койдук добуш берүүнүн азыр аяктаган жыйынтыгы чыкты эми алардын ар бирине токтолуп отурбай эле ал жерде жыйынтыгы чыкты эми азыр экинчи этапта бул кыргыз спортунда мындай абройлуу ошол эле учурда бул мындай көз карандысыз инсандарга кайрылганбыз көз карандысыз анткени Э, учурда бийликте болсо же бир белгилүү бир клубтун же федерацияда кызмат ордунда болгон кишилер болсо мисалы мындай бир аз тартып коюшу мүмкүн да комиссиянын деле мисалы мүчөлөрүн айта албайбыз азыр биз он жетинчи январда кимдер кирип кимдер жыйынтык чыгарганын ошолор ошол жактан билинет да ошол экинчи этапта атайын комиссия аныктап берет да бул биз аларга э, мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинен статистикалык маалыматтарды спортчулардын жетишкендиктери тууралуу маалыматтарды беребиз алар отурушуп мындай калыс чечим чыгарып беришет ал комиссиянын курамында баягы убагында спортто бийик э, жетишкендиктерди багынткан учурда баягы спортту күзөтүп барып турган баягы мындай эксперттер бар да мен ойлойм алар адилеттүү калыс чечим чыгарып берет жана чындыгында адилеттүү болот да <laughs> негизги ушул э, иш чаранын э, максаты кандай болду экен деги эле ушул спортчуларга бир стимул берүүбү аларды таанытуу максаты ошо туурасында айтсаңыз өзүбүз баарыбыз деле көрүп жүрөбүз баягы өнүккөн өлкөлөрдө э, ар бир тармакта жылдын жыйынтыгы чыгарылып укмуш мындай шоулор менен коштолуп өткөрүлөт да мисалы <clears throat> бул иш чарабыздын форматы баягы кызыл килем деп пландаштырганбыз э, азыр кыш болгонуна карабастан баягы биз дагы баягы кичине коомдо ызы чуу жаратып буюрса кызыл килемден спортчуларыбыз өзүнүн түгөйлөрү менен өтүшөт мисалы бизде спортчуларыбыз кыргызстанда эле эмес жер планетанын көптөгөн өлкөлөрүндө легионер болуп жүргөн спортчуларыбыз деле бар да ошолор деле бүт э, учурда январь айында тыныгуу мезгил экен спортто баары келишип баягы бир жыл бою кырсана жок спортчуларыбыз деле учурда бияк катышат да бул салтанатка мисалы атын айта кетсем валерий кичин деген спортчубуз бар орусиянын анжи деген клубунда ойнойт аябай мындай абройлуу клубта ойнойт өзү дагы абдан мындай келечектен көп үмүттөндүргөн спортчу да ошол спортчубуз келип катышат кыргыздын сыймыгы десем болот да анан бул иш чаранын ошо максаты өзүңүздөр өзүңүз деле туура белгилеп кеттиңиз биринчиден бул биздин спортчуларыбызга мындай ишмердүүлүгүнө дем күч берүү да алар жылы бою баягы түрдүү жаракаттарды алды көп нерседен көп нерсени курмандык кылып кыргыздын туусун көтөрөм деп спорт залдардан чыкпай мындай тонналаган терлер төгүп машыкты эми биз аларга бир күн чогултуп аларды бир концерт коюп берип мыктыларын аныктап мындай майрам кылып берсек кылып бербесек анда болбой калат туура эмес болуп калат да ошо аларга биз ошонун алдында милдетибиз деп деле ойлойм да баягы кыргызстандыктар анткени ал кыргызстандын желегин көтөрүү деген бул ыйык милдет ошону аткарып жүрүшөт биринчи максат ушул спортчуларыбызга кичине болсо да көңүл буруп мындай дем күч берүү да негизгиси баягы белек эмес мындай көңүл буруу деп коет го а экинчи максат биз ушул форматын кызыл килем кылдык анан дагы мындай бир эки мындай сюрприздер да бар ошон аркылуу массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн буруу алар аркылуу бүт кыргызстанга жайылтуу бизде ушундай спортчулар бар деп мындай түрдүү бир шоулар менен баягы мындайча айтканда кичине ызы чуу кылып орусча айтканда шум кылып пошуметь этип дегендейчи ошонун түпкү максаты эле барып бизге көңүл бурдуруу болуп атат спортчуларыбызга көңүл бурдуруу болуп атат да коомдун көңүлүн бурдуруш керек спортко негизи ушул иш чарага катыша турган спортчуларды кайсы жылдын баягы ийгилик жараткан спортчуларын тандайсыздар эки миң он төрттүбү же эки миң он үчүнчү жылдакыларбы <coughs> ушу туурасында айтсаңыз азыр эми бул бул биринчиси спорт сз эки миң он төрт деп атадык эки миң он төртүнчү жылды биринчи январынан э, отуз биринчи декабрына чейин баягы спорттук ареналарда ийгилик жараткан спортчуларды э, сыйланат да бул жерде ошо бир жыл бою ушинтип бул буюрса биринчиси биринчисин өткөрүп алсак жыл сайын ушинтип аныктап турууну максат кылып атабыз анан дагы белгилеп кетсем бул иш чараны уюштурууда бизге э, кыргызстан кыргыз республикасынын өкмөтүнүн алдындагы дене тарбия жана спорт агенттигинин колдоосуз бул ишке ашыра албайт болчук буюрса ошол агенттик бизди ар тараптан колдоп э, көмөктөшүп келе атат э, аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз ал эми ушул спортчулар кандай кабыл алып атышат Э, чынын айтсам э, мындай иш чара болуп көргөн эмес учурда спортчуларыбыз мындайча айтканда аябай толкунданышып күн сайын бизге чалып э, баягы кызыл килем болгондон кийин биз алар көбүнчөая г спорттук кийимде жүрүшөт да ошол күндөрү айтып атабыз мындай бир дресс код болот мындай кечки бир салтанатка даярданганда кийинип келгиле жалгыз келбегиле үйлөнгөндөр жубайыңар менен үйлөнө электер болсо мындай айымыңар менен келип өтүп келгиле бир сонун майрам кылалы баягы спорт коомчулугу ушундай чемпиондор гана эмес татынакай мындай маданияттуу да мырзалар экен спортчулар экен деп элге көрсөтөлү деп ушундай чындыгында спортчулар аябай толкунданышып бир чети сүйүнүшүп баягы биринчи жолу болуп атат да бул иш чара аябай жакшы кабыл алышууда биз кечэ эле мындан бир жума мурда бишкектеги спортчуларды чогултуп кыскача түшүндүрүү иштерин жүргүзүп дегендей ушундай кылдык ошол жерде баягы формалдуу эмес обстановкада чогулуп сүйлөшүп эми сүйлөштүк аябай жакшы кабыл алышууда да бул кыргызстандын баардык облустунан келишет буюрса даярданып жатышат он жетинчи январда буюрса филармонияда каалоочулардын баарын чакырабыз көргүлө келгиле биздин спортчуларды колдоп кубанычын тең бөлүшүп кеткиле ушул э, спортчулардын саны канча болду экен катыша турган спортчулар ошондо биз тогуз номинация боюнча ар биринен алты талапкер бар учурда ошондо бир элүү чакты спорт түрлөрү боюнча элүү чакты спортчу бар да номинацияда анын ичинен тогузу гана жеңүүчү деп аныкталып сахнага чыгып э, эки миң ө т он төртүнчү жылдын мыкты спортчусу болот статуэтка алат андан тышкары биз э, мыкты федерация деген номинация бар ы кыргызстанда мыкты федерацияны аныктайбыз мыкты спорт клуб деген бар мыкты спорт клуб аныкталат ошондой эле мыкты спортчу айым деген номинация бар ал жерде мыкты спортчу айым аныкталат ошондой эле белгилеп кетсем мыкты өспүрүм спортчу мыкты жаш спортчу жана мыкты ардагер спортчу деген да номинациялар бар бул боюнча дагы жеңүүчүлөр аныкталып бул эми добуш берүүгө коюлган жок муну атайын комиссия өзү чечет эки миң он төртүнчү жылы ким мыкты болду биз баягы чоңдор арасында эле профессионал спортчуларды эмес ошондой эле баягы жаш өсүп келеаткан өспүрүмдөргө да көңүл буруп атабыз жаштарга ошондой эле спорттон спорт карьерасын жыйынтыктап учурда ардагер болсо дагы ал баары бир спорт менен алектенип атат кыргызспортуна салымын кошуп атат азыр көптүр аларды даг көңүл сыртында калтырган жокпуз буюрса баарын камтыганга аракет кылдык да мынакей ушо комиссия туурасында айтып атасыз албетте баягы комиссияга кимдер кирери туурасында аты жөнү айтылбайт бирок ошол комиссияны тандоодо кандайдыр бир профессионал баягы ардагер спортчулар тандалдыбы деги бул ушо комиссия кандай негизде түзүлдү комиссиянын ичинен эки фамилияны айта кетсек болот ал бул менен эч ким талашпайт деп ойлойм мисалы биздин комиссиянын төрагасы москва олимпиадасынын чемпиону биздин даңазалуу оор атлетчибиз каныбек осмолиев болот да ал учурда спорт тармагында жетекчилик кызматтарда болгон чоң спортто бийиктикке жетишкен учурда эч кимден көз карандысыз мындай абройлуу инсаныбыз да ал кишинин комиссияда болушу сөзсүз керек ошол киши төрага болот андан тышкары бокс боюнча профессионалдар арасында дүйнөнүн жети жолку чемпиону орзубек назаров ушул эки инсан комиссияда негизги ролдо болот деп ойлойм болот да андан тышкары дагы биз төрт киши бар алардын эми аты жөндөрүн айта албайбыз объективдүү себептерден улам анткени бизде кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер ар кандай э, болуп кетиши мүмкүн да э, анткени алар өздөрү да айтышты суранышты ошо аягына чейин биздин аты жөндөрүбүздү айтып эле койсоңор бизге чалуулар башталат андай мындай э, саясат болуп кетиши мүмкүн деп а комиссияны тандоодо ошол биз редакция менен кеңешип башында ойлодук биз добуш берүүнү негизинде эле чыгарып койсок кандай болот анда болсо добуш билесиздер кээ бир спортчуларыбыз баягы спорттон бошобойт баягы социалдык тармактарда отурбайт да анан ал эмгеги туура боло албай калышы мүмкүн деп биринчи этаптан ошо элек сыяктуу кылып койдук интернеттен добуш берүү болду а экинчи этапта баары бир акыркы сөздү баягы спортту түшүнгөн мындай адис айтыш керек болду да комиссияны тандаганда ошол биз критерийлер биринчиден өзү спортту жоң териси менен сезип спортту ичинен билген адам болуш керек экинчи критерий бул көз карандысыз адам болуш керек да эч кимге тартып койбогон көз карандысыз адам ушул эки критерийде негизинде баягы жогоруда аталган эки инсанды тандадык андан тышкары дагы фамилиялар бар эми аларды он жетинчи январда баары ачыкка чыгат комиссия өзү келип сыйлап сахнадан сүйлөп өз баягы пикирин айтып дегендей алар деле аракет кылат адилеттүү болуш үчүн анткени алар ошол жерде өзү элдин алдына чыгат жүзү жарык туруш керек деп ойлойм да мынакей ушул э, сиз айтып аткан иш чара деги эле ушул спортчуларды сыйлоо аземине өтө көп бир э, каржы э, керектелэри туурасында баягы билинип турат да деги ушул сыйлыктарды <coughs> жана каржы маселесин ким камсыз кылып атат ушол туурасында айтсаңыз туура айтасыздар биз негизи биздин гезит ачылганына бир жылдан ашык убакыт болду бизде башка уюмдарга салыштырмалуу биздин бюджетибиз чектелүү <clears throat> анан мындай иш чараны чындыгында биз э, өзүбүз мындай жакынкы жылдары эч өткөрө албайт болчук да материалдык жактан алып караганда бирок биздин баягы каалообуз аябай күч болду анан өзүбүз дагы демөөрчүлөрдү издеп кошумча э, э, өткөрүп жатабыз жогоруда айтып өткөндөй бизге дене тарбия жана спорт агенттиги ар тараптан колдоо көргөздү филармонияны мисалы сүйлөшүү жагын телевиденияны тартуу жагында абдан көптөгөн бизге жеңилдиктерди кылып беришти өкмөт тарабынан андан тышкары баягы кыргызстанда э, кыргыз спортчуларды колдогон баягы бизнес жеке ишкер э, меценат байкелер жок эмес ошолор бизге көмөк көрсөтүштү алар жардам берип берди анан эч айтышкан жок да биз жардам берди деп айткыла депчи негизи биз ошого кубандык биз бул э, спорт үчүн жардамыбыз болсун деп ар кандай байкелерибиз эми ар тараптан колдоо көрсөтүштү бул э, иш чаранын мындайча айтканда мындай генералдык демөөрчүсү жок да э, мындайча айтканда бул кыргыз спортуна кайдыбери карабаган инсандардын колдоосу менен биздин демилгебиз менен биздин чуркаган күч аракетибиз менен дене тарбия жана спорт агенттигинин колдоосу менен ушинтип ишке ашып отурат э, сыйлыктар туурасында айтсаңыз биз негизи пландаштырган болчук атайын ушундай бир өзүбүздүн мындай фирменный статуэтка жасатабыз деп бул биринчисине жетишпей калдык да анан атайын чет өлкөдөн эми кымбат баалуу жакшы сапаттагы статуэткаларды алдыкбаягы он бир тогуз номинация боюнча андан тышкары дипломдор болотына акчалай сыйлык деген болбойт да эми бул негизгиси бул көңүл буруу анан экинчиден бул эми мындай наам катары кете бериш керек да мындай тарыхта калып э, чындыгында спортчулар бул престиждүү да бул абройлуу нерсе ушундай наам алуу кыргызстанда мыкты аталуу ошого көбүнчө аракет кылышат мындай материалдык жактан бул жерде эч кандай кызыктыруучу сыйлыктар жок да рахмат мынакей ушу биз сөз кыла турган темага байланыштуу угармандардан дагы суроолор келген кезекте ошол угармандардын суроосуна берсек алло кабар даамындабы менде мындай суроо бар эле анда эмесе кабар куржунда эмне бар бул жерде бизден э, угармандар э, суроолорун жөнөткөндө ушул бир э, спорт чөйрөсүнө кеңири бир тиешеси бар адамга жөнөтүп аткандай бир суроолор келген экен биз биз айрымдарын тандап сизге берели бирок сиз дагы баягы түшүнүгүңүз боюнча жооп берип коюңуз жаш спортчуларды спортко тарбиялоо иштери мамлекеттен аткарылса жакшы болот эле дей сиз жогоруда ушул жаш спортчуларга дагы бир дем күч берүү туурасында айтып кеттиңиз ушул боюнча кеңири айтып койсоңуз ооба мен бул жөнүндө мен эми баягы эскерип айта алам совет мезгилинде биз акыркы мезгил жашап калдык ошол мезгилде мамлекеттик жактан абдан мындай пропаганда үгүт иштери күчтүү болчу да негизи мен ойлойм албетте бул мамлекет колго алып мамлекеттен болуш керек да бул демилге мисалы мамлекет колго алып бала бакчадан же э, мектептен мисалы таңкы көнүгүүлөр жасатып үй бүлөсүн тартып дегендей ошентип иштерди аткарса э, абдан жаш кезинен бала спортко тартылып мындай өзүнүн келечеги үчүн деле жакшы болмок анткени спортто билебиз бул өз мындай эмгегиң менен эле жетише аласың да мындай тааныш билиш андай мындай деген болбойт ал бала ошону жаш кезинен түшүнсө бул келечегинде спорттук турмушунда эле эмес негизи жашоосунда деле абдан жакшы бала баягы мээнеткеч анча мынча кыйынчылыктарга туруктуу характери дагы бекем болуп калыптанат да экинчи суроомда дейт кыргызстанда канча спорттун түрү бар деп жөнөткөн экен ушул сиздердин гезитке деги канча спорттун түрү туурасында жазасыздар деги ушул туурасында маалыматыңыз болсо айтып койсоңуз э, бул боюнча так маалыматым жок мисалы улуттук спорт түрлөрү боюнча бизде ондон ашуун спорт түрлөрү бар учурда кыргызстанда кеңири жайылтылып ойнолуп кел атат э, федерациялар ачылган андан тышкары баарыбыз билебиз олимпиадалык спорт түрлөрү бар э, негизи ондон ашуун биздин менин маалыматым боюнча бир элүүгө жакын федерация бар демек ошончо спорт түрү бар бизде алардын ичинен эми жарымы эле популярдуу да ошондой эле популярдуу эмес түрлөрү да бар бул суроого так билбей ким жок деги эле ушул сиздердин гезиттеги спорт боюнча рубрикаларыңыздар тууралуу кеңири айтып койсоңуз биз гезитте <clears throat> кыргыз жана дүйнөлүк спортту мындай элүүгө элүү пайыз чагылдырып мындай ортодо бир балансты сактап Э, келатабыз да аракет кылып атабыз ошого э, албетте дүйнөдө э, бизде мисалы элүү пайыз дүйнөлүк спортчу алдырабыз элүү пайыз кыргыз спортун кыргызстанда бул спорт түрлөрүнөн улуттук спорт түрлөрүн көп чалдырганга аракет кылабыз мисалы күрөш көк бөрү бул анткени бул спорт түрлөрүнө бул менен алектенген спортчуларыбызга баягы коомдо суроо талап бар да суроо талап жогору ошондон келип чыгып ал эми дүйнөлүк спортто бул билесиздер өзүңүздөр футбол бокс сыяктуу спорт түрлөрү аябай популярдуу дүйнөлүк жылдыздар бар алардын күнүмдүк турмушу деле э, биздин окурмандар үчүн абдан кызыгууну туудурат ошону мындай эксклюзивдүү маалыматтарды чагылдырып окурмандарды маалыматтар менен камсыздап турганга аракет кылабыз да мынакей ушу сиз дагы спортчулардын ийгиликтерин алардын бир кемчиликтерин деги эле көйгөйлөрүн чагылдырып ушул спортчулар менен бир агымда агып келе аткан адам катары айтсаңыз деги эле азыркы учурда биздин спортчулар кандайда бир көйгөй болбосун ийгилик жаратып келеатышат да бирок ошол эле учурда алардын бир жетишпеген кемчиликтери кайсы деп ойлойсуз <coughs> эми спортчуларыбыздын эми баягы кээ бир спортчулардын мисалы ар кандай шарттар болуп калат коомдо кемчиликтеринен улам же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктардан улам э, баягы материалдык кыйынчылыктардан улам спортту таштап мындай башка адашкан жолдорго может мүмкүн кирип кетет да кээ бир жаштар бул ал убактылуу деп ойлойм да аягында баары түшүнүп андан чыгат бирок ошол ошол учурда баягы адашып жолдон өзүнүн бараткан максатынан тайып мындай адашкан жолго кирип кетүү эле болбосо андан башка биздин спортчуларга эч кандай деле мындайча айтканда претензия деле жок алар биздин туубузду көтөрүп эмгек кылып келишет да спортчуларга ошо мен айтат элем баягы коомчулукту даг чакырып кетет элем да мындай демөөрчү болсок спортчуларыбызды колдосок азыр <coughs> көптөгөн биздин жеке ишкерлерибиз баягы ар кандай бизнес тармактарына баягы инвестиция кылып атат а биз негизи инвестицияны биздин таланттуу спортчуларга кылсак келечекте алардан аябай көп пайда болот да э, инвестицияны баягындай ошон тирүү адамдарга кылсак негизи элечи абдан жакшы болот деп ойлойм да рахмат сизге он жетинчи январда топ кежі спорттук гезитинин тандоосу боюнча жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо аземи өтөт экен мына ушул азем туурасында бүгүнкү уктуруубузда кеңири сөз кылдык студиябыздын коногу топ kg спорттук гезитинин башкы редактору базарбек абдырайымов болду сизден убакыт бөлүп студиябызга келгениңиз үчүн чоң рахмат ишиңизге ийгилик каалайбыз бүгүнкү уктурууну кайталап үч дабл чекит марал фм чекит kg сайтынан уксаңыздар болот уктуруубуздун маалымат топтомдорун кабарчыларыбыз бахар хакимова жана илгиз жамалбеков даярдады уктурууну мен айсулуу эсен кызы алып бардым кайрадан эфир толкунунда угушканча аман туруңуздар эй бүгүн маралдын ашканасында эмне даярдалат экен чындап мага да кызык болуп жатат анда эмесе кабар даамда программасынын ашканасында сиздер үчүн маданий саясий социалдык учурдагы актуалдуу маселелер жана туура маалыматтарды алып жуманын иш күндөрү эртең менен биздин ашканада даярдалган даамдуу кабардан даам сызып кетиңиз урматтуу угарман биз сизди тогуздан онго чейин күтөбүз